tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Caraka di kali tidu Bojonegoro dengan judul Petuan Dedemit ing Gunung Lawu. Waktu iku aku lagi liburan ana ing Gunung Lawu. Aku karo koncoku kabai wolu merono. Amerga waktu iku sekolah lagi libur. Aku lagi wis kelas telu nunggu ijazah metu. Aku budal teko mah jam songo isuk tekan cemoro sewu kaki gunung lawu jam si jiawan. Setengah loro aku berangkat munggah gunung lawu. Aslinya jam yah mono kawan oleh munggah. Bener, lagi entuk telung perapat perjalanan Aku wis kesel banget ora kuat apa-apa. Jam wis nunjukake jam 6 sore wayahe magrib. Bawane adem banget. Wong awan wayahe adem apa meneh jam yah mono. Ademe nusuk nganti nang balung. Aku lan kanca-kancaku ngedhekake tenda nang cedhake sendang drajat. Nang cedai sendang derajat mau ono warung. Aku rada seneng perkara ono warung dadi gak perlu masak. Lanek njukuk banyu ya cedak. Jam pitu bengi hawane koyo nusuk tulang. Koncoku mulai obong-obong ben gak kenek hipotermia. Aku landani sih marung nok warung mau. Aku takon-takon karo sing duwe warung. Jarine, hati-hati nger, yen bengi aja ngluyur dhewean lho. Perkara akeh wong ilang ana ing gunung kono, apa meneh sing nganggo klambi ijo. Jarine digawa jalak iju lho. jalak ijo kuwi apa aku ya ora weruh. Jam 09.00 bengi aku landani Dani bali ning tenda, perkara warunge mau wis ape tutup. Kanggo ngemat tenaga, aku landani banjur turun nang tenda, perkara gak betah hawa ademe sing nusuk tulang. Kira-kira jam 12.00 bengi aku nglilir, perkara aku kademen banget. Geni sing diopong bocah-bocah mau mati perkara kentekan kayu. Awakku kademen banget. Banjur aku nggugah Dani sing isih turu. Dan ayo golek kayu ngobong-ngobong awakku adem banget dan Dani banjur tangilan ngancani aku golek kayu aku golek kayu karo Dani rada adoh karo tendo aku wis gak mikir opo-opo gara-gara wedi nek mati kademen banjur Dani weruh kayu sing gedhi sak pupu kayu iku mau dipondong karo Dani eh ladalah aku kaget setengah mati kayu sing dipondong Dani ku malih dadi ula gedhe banget mlayu ning tendo ninggal Dani. Dani yo melu mlayu karo mondong kayu iku. Banjur Dani tak takoni, "Dan, sing mbok pondong dek mau ula to?" "Takonku mangkono." Jawabe Dani. "Ora, wong kayu kok iki kayune tak gowo ape tak obong." Atiku deg-degan banget wektu iku. Kayune langsung dienggo obong-obong lan masak mie. Bengi iku pas persediaan banyu wis entek, aku arep masak mie. terpaksa kunjukuk banyu ana ing sumur sendang derajat sumur mau termasuk sumur aneh wong nang dhuwur gunung ki jarang banget sumur kang agung banyune aku nyemplung bak nganggo tali sing wis ana ing kono sakdurunge bak tak cemplungke sumur mau tak sentri dhisik menawa enek apa-apa ning kono serem banget sumur iku pancen sumur tuwek ya mesti serem deloane oyote akeh lan lumute uga akeh bareng bak tak cemplung ke mak jelegur. Dadak manono suara wong jerit ana ing jero mangkono. Sumur mau tak sentri meneh, ya ora ana apa-apa. Bae mau tak cemplungke meneh. Dadak lo rasane ana sing ganduli kok ngisor. tak batek ora kenek. Aku sumpyoh. Wis gak kepikiran nyeluk bocah. Tak sentri sumur mau. Tiba e, bak mau kecantol oyot ning jero sumur mau. Aku kudu guyu padahal aku wedi banget. Sakwise mek banyu aku langsung cepet-cepet ning tendolan masak mie. Mie wis tak pangan lan weteng wis krasa warek. Bocah-bocah wis gak ana sing lilir. Kari aku dhewe sing gung turu gara-gara gak betah ademi. Kanggo ngilangke rasa adem mau aku nyumet rokok lan gawe kopi. Banyu sing tak cukup mau kok sendang cepet banget entake. Terpaksa aku tak manek panekke njupuk banyu meneh ing sendang mau kanggung nggodhok wedang. Barang bak tak cemplungke ana swara wong jerit meneh. sumur mau tak sentri nganti aku nganguk menjeru. Astagfirullahaladzim. Neng jero mawono sirah menungso kang kambang karo plorak-plorok. Aku wis gak sanggup mlayu. Aku mung iso lungguh ndodhok sambil ndonga karo sing maha kuwasa. Banjur tak delok meneh ing jero mau wis gak ana. Aku gak sida cukup banyu langsung balik neng tendo banjur turu. Bocah-bocah mau ya durung ana sing tangi. Wektu iku wis jam setengah siji bengi. Aku keturun sediluk nganti jam loro perkara krungu Luciana tangi. Aku yo melu tangi perkara gak betah ademi. Aku lan Lusiono lungguh-lungguh ing ngarep tenda karo rokok rokoan Aku gak cerita karo Lusiono mau perkara yo wedi nek cerita. Pas aku omong-omong, aku lan Lusiono krungu swara kemrincing ko arah ngisor. Swara iku nyolot cedak, uluku mengkorok kabeh. Lusiono takon, "Kuwi swara apa kok kaya swara jaran?" aja diloroi engko mundak ciloko jawabku mengkono Aku lan Lusiono mau kaget setengah mati perkorono jaran melaku kabai telu lan aneh sing siji ndase wujud manungsa nggok ngarep dewi lan jaran loro sing nguri mau nggawa buntelan putih diseret tali koyoke buntelan yit wong utawa pocongan wis gak muni opo-opo perkara sompok enggak iso bah sing ngusiono malah ngucap jopo montro sing gak jelas jari ini ku mariksaning bayi boh para dedemit mau apa nang dia aku yuk gak roh aku banjur turu nganti tekan isu. e aku langsung munggah puncak. Sakwise munggah puncak aku ngajak mulih perkara wedi nek kepengin meneh. Jam 7 esuk aku kan kanca-kanca mudun gunung. Aku ora nyritakke kedadian iku marang bocah-bocah. Perjalanan mudun iku mau krasane suwi banget, koyoke ana sing gak wajar. Perkara budal jam 7 esuk teko ngisor jam setengah 5 sore. Kanca-kancaku yo ngrasa aneh. Rasane koyo diubeng-ubengno dalane. tuk tuk nggon. Bareng tuk cemoro sewu, aku lagi cerita karo bocah-bocah apa sing tak alami bengiku. Bocah-bocah ana sing percolan, ana sing gak percaya. Apese mule mau koncoku jenenge Luciano karo Eko tiba ana ing dalan. Slamete to gak apa-apa. Ndur sing melengkuk setire. Aku lan koncoku tok omah kali tidu Bojonegoro jam setengah songo wengi. Cukup iki cerita apesku pas nong Gunung Lawu Soko aku carakan ing kali tidu masih bersama tim Cimat.